Evarbaş kurd İstanbul Valateçiye bu seranseri cihan Evarbaş kurd İstanbul Valateçiye bu seranseri cihan Donne-moi une suite au rite, je n'en veux pas des bijoux. chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, pa, Thank you. ne gudarî dikim dom dike. Merhaba. Ee, Evarbaş Gudarvane Neca. Ee, Mevaneke min heja heye Ercan Bingol. Ee, Mepeskireki ki tekniki ditvedi. Jiberveki mehinki derenk e, ee, despekir. Hinek jime khwas em e, ji vaxtê xwe ki para xwe em e, Bernama Sürgen Kiji e, ee, Şef Tupirati çünkü problemin tekniki çi vulle zübez me hareket gir ama taliye taliye geçti Bernama İca e, em seri de despepkin e, Barem disa da inače. Zdaj pa sem, imamo ste muzik, čava da speaker. حتی امرو خانه است که امری خانه است که اسپیر بومده در خکاجانی من ده چل بهار بشکی بینه کرما بدن آمن چل زبستان دیتنه سدان باهو باهوزان او هجاندنه بی هجمار برف و باران تیره چونه Ah Ereyde otmam, keçme ama çelenk. Tuçuy, hunçuy. دمامي يا اخي اوي زري كباري والدخول ئەرێ دۆتمام کەچماما چەلەنگ تو چووی هون چوون ئەم دە دەستێژنێن بیانیدە هون دەبن ڕێکانێ مێرێن نەناستە هەم بێزە خۆ بەکە ئەس تەرەزێن من هەم بێز بکە من وەک مێر پسمام و هەر تشتێ خۆ ماچ بکە هەرێ دۆتمام وەرە خۆ بەردە هەم بێزێ پسمامێ خۆ ئەس ji te zivistana xwe ya sar û buhareke germ çêkim Keçe dineti kulül kahani mergan zuman Rabede محبت تبريد الظلام يشكر صلاة بصلاة تبرد نئيم Valla bacane zira bu taş ve utıralar ki Kasım'dan uçurman Tutmam eee ee, وەرە دۆتمان حەیراناتە پسمەم وەرە خۆدەگەرمیا دلێ منێ جوان جوانیا منا کەون دەبگەرمینە وەرە دۆتمەم وەرە ئەستونە هەینا تەیە ستوارم توژی ببە رەوشە ژیانە منە رەوشە. İsa merhaba. Ee, inşallah beceri <laughs> bir perskerek perskerek derken e, nesrane kısa devrede dotmam e, şu kadar zanın e, nav kurda da gelek stranin dotmam hani nudem hazıkıya bir şey şazıkıya şu kadar başına paşnavi xo stranin dotmam gelek stranin kusad ser dotmam hatiye gotin berhev kiriye u navracı elbesta wara dotmam ya celadet bedirxan ji bo revşen bedirxan xwendiye بله نویسان دیه و اینا جی شکلی که خاملان دیه تشتکی خوش درکتی اولی استرانه دسپکی یا ارجام مینگول bu ارجام مینگول جی بده یه میوانه منه ایشب inşallah şfir pede bes perskirek eme doğum bikim bernama xwe dîsa tu bxêratî نافخیر در سپاس آبشمان ez xwazim dîsa pirsa xwe dubare bikim müzik we çawa dest pê kir niha müzik tiştekî civakî ye yekê ku zilamek û ferd ferdperwer be nikare müzikekî hêja an jî bigêje derê te derxîne û lêzanî ji ber ku pirsgirêkên min jî civakî bûn مزیکوسا وەک وەک پێدیویەکی دەرکێت هۆلیزانی وەک پێدیویەک دەرکێت هۆلی و stran e, xwe müzik û gotunan xemilandin û yêştin we belê e, we yani çend saliya xwe tu destpêkê gitar ede, te destpêk kir yan e, çi şewazî te dest müzîkê kir enstrûmana tekliya te enstrûmanan از هجده سال بوم شخوا زارکوتی خود گویمت جی بگو به استرانیم کلامن دنگ بیجان و به کلامن هنک هنرمندان لی هجده سال خودم دست به تنبوری کر و پشتره چند امورندن جن بالام کشاندن و کمانا گندری و او دو جنبش به بلور به نیبه Evne balamık şandın, peşte naskırız, naskırına blues musiki idi men dest pe akustik gitar tایبەتی ژی دەست بە ئەلکترۆ گیتارکرد و بڤی ڕەنگی این بەردەوام دکە سوبەرک و شێوازە کو ئەز موزیکاخوا بکارتێنم بلوزە گیتارە ئەلکتریک تایبەتی گیتارە ئەلکتریک و ئاکوستیک گیتارژی یەک جوان ئەسورمانەنێک و بێوان بلوز چێنابێ بێنێ Aż geleki hejbölü zeytkim hatta megwame işe zindiji yek düdüm gudar bakın bo sedemin peskerekin tekniki Böyle canlı kari ama tişmenayı sıba konser tatı heyeş şahmarani. Böyle, sibe. Gudervanin ku tuazın zindiji gudar bikin em estrane te şuka na program ede. Bele. Bername de em cerbe cerbe ben gudar bikin. Bele. Sıba saat heştü niva e, li şahmaranê Taksimê konserta Ercan Bingöl heye e, li Sadri, Kuçiya Sadri Alışık e, Şahmaran Kafe e, vaktin e, Mamos ez xwazim bipirsim e, albüma te serxêrê bê vê nabênî de û yani bi çi xebatê tu gîştî vê merhelê بله نهاوت گسپیکا اخفتنا مدجی مگو müzik bemen tiştek ne tiştek perskirek ek civakiya brasti ez jî ziramek ferdperwer ninim loma müzik usa di dil û mêjîm de şîn bû zanî bi hezkirina xwe di dilim بپسکری کن و به درد می جواکی جد میجی من دام مزیکشیم بو مزم بو و به قیدن به تمار کردن stüdyoji gidi berbe albümeki gihişt. U devi albüme de jî taybetî çend rang bala gohtaran jî e, kişandin. E, sound albümü e, एस करें बेचन पुरानी साउंड देखी ब्लूज रॉक है بله شخوا بری جی در موزیک کردی ده استرانین راکی هبون و هنک استرانان گلری بیان جی بسته بین جی به نقشین به موتیفین بلوزی حتی بو نقشاندن حتی بو خملاندن لیدوی آلبومامن ده strana ki ev strana ku binabe bluza benda sine hem ali müzika xava hem ji e, ali etkam bizim ali gotin gotina veji strana ki e, bluze u slow blues ev e, rasti جرا اوله کوجی د موسیقا کوردی ده سترانه کی سلو بلوز هاته چکرن نه اوکه چه ev stran ne bi motifin bluzi hatine xemilandine hatiye xemilandine stran bixwe bluze û silo bluze û ev cerawil e, hatiye cereban cerebandin ew pêşen ev e, peşen bi rastî û berdama wî jî were berê e, gava testrana <coughs> bestekir kîjan çapkaniya tefeyiz girt yan jî ji تشکیجا تشافكانية دید، هلبست یعنی یانجی بله, بله. تب خوشی نيكس عندنا چنده بله و چه وازی تا خود گاند واستران نه براستی مخواست از پرکی ده نوا هما نابرا نفشا بری و نفشا نودج عوا بکم لوما من استرانیان خواهد زارگوتنین کردی جی مبکر آنی u ekstra strahen de gunte derbas dibin mekana wî bi xwe cî gunde ne bajare ew ku bajar de derbas dibin jî hene lê mixwest e, gund û e, bajêr nîskî hevdû bînim hmm. bibim bikarbim bibim perekî e, dinabera nivşa berê ya nû de ên ku gundas nakin bila gundê xwe nas bikin ê ku bajarê nas nakin bi stranên bajarî bajarê nas kirin ev naskirina gund û bajêr bi rastî bi naskirina jiyana wan mümkün e bi rastî hin carna jî dibê mesela müzîka bajarî hênûye li gel kurda zêde çênebûye pîr rexneyî zav dikin ji ber wê hinek hunermend rast rast berê xwe din bajar bajarîbûnê hatta ji ci ee, forme in bundi buni durt kevin ve de e, komplekse kite bir rengi çene bu ya taras taras osi yani jiyen şey, bejin gotun belki ya gün gunda ama müzik ya bacari Bele, braste müzik jrene bacari bu ne müzik e, ya e, ki e, ez serhildan yazani daha blues müzik کەسن و باشووری ئەفریقای هاتن چون ئەمریکای و باشووری ئەمریکایدا مێرگ و زێویاندا دان خەبتاندنی وەک کۆلە bana hatsan xebitane û bilûz bi wan dest pê kir lê wisa neqşandinên xweyên yên e, Afrikayî ji xwe re anî û derê blues ji xwe e, müzikekî Afro-Amerîkî ye û stranê wan ên e, ewil ji xwe wek chain songs derbas bûn stranên zincirî stranên zincirî û e, dixwazim bêjim ne müzikek bajarî lê em, e, ez bêjim e, müzikekî e, müzika serhildêran wisa bêjim zanî ev jî e, serê nêzîkî hildan- me ye berê loma pir nêzîkî me ye نزیک u e, ajnuvaki bifkira ku di gundê me de dawet çê dibin û yekî stran distirê ya din gotin du wî lê digerîne yawan jî wisa bû yekî digot û yên din gotin lê vedigerandin û hev re wisa bi awayekî civakî derket holê bilûs îja di stran min de stran min de ambition चीरों का दी कुम्बिश को जीरान है ने ते वही evstran mekana evstrani gunde dik ekheye mirişke ke u ciran ekheye ee, dik dil dike ve mirişke u jiran nade dik ee, dil dike ve mirişke u ciran kalendişi dixwaze قلند قلند وی کرانه لوما دیک نکاره بسا قلند دیک افستران او دیکو مریش بباره دیکو جیران خود قهرین هر شب دن عالم او مریشی بردری خو لگوند بردری خو تشیل درسه جو خو ربنه بدل میره باسا زواجن به دل دکه افستران û berbixilaz bûnê ez bang dikim e, dibêjim û dîk û cîran ji gund bar dikin êdî e, nexwazin di wê gundê de bijîn bar dikin ez gazî wan dikim dibêjim hodîk dîk û ho cîran ji gundê me bar nekin kin ji berxan e, ew nekin berhev nekin heta ew dawî de dibêje ew dîkê me yê bede ku tunçik li جیران خودان هفت جنان باسا ویتشتی جدی که جیران خوا خودی هفت جنایه افجی پرسکیکی نوسا پرسکیکین جواکی بله جواکی بسا جواکی بله analizi sosyolik ama ser بله ajarin ajalan belki tuviyat bedbeji بله yani مسويك مثلا ki fabl او هات بیرم شو بله مجب گوتا فاب تاثیر فابل السفر چی گلو چی گلک سترام بیجاده ama leblebi ez binim. Yeki ya çar ne baba ez ne galetim. Amerişke, Amerişke, Amerişke, Amerişke mama mitu. Ev çünkü ya geleriye şu koya senede. Geleriye, geleriye bele. Ev geleriye. Ev ki hmm, bele komarojlat üstrendik o. Jivheni uji e, ya çarnevajı yek hebu. Ya çar e, ne çarnevajı hebu az binim terk tu sarkhani mrishkan shedani şey. usa usa devam dikaj strak li <laughs> gelerine bere gelerine apko na afrandine bere ev gelerine taybet stranin bir rengi çekir yapıcı bere da ya stran da je ama xlaskim ez dibêjim hodî ku hocîran ji gund me bar nekin ji xwe ew mirîşka reben êdî ji kezebê xûna reşt ji xwe dimre ne hewcek hûn biçin û e, piştre ez wek çîrokek idî ve dibêjim dibêjim rebenê mirîşk mir û zarokên wê man sêwî mezin bûn yek budik. Yadım yadin bû mirîşk yedin jî cîran dinya wisa ye tiye û wiha diçe tiştên wahîn berdevame. e pirsgirêka berdevame. Ne e nagwerî ne nagwerî belê û pirsgirêkên û zewacên bedel bedel hin berdewame û e, kesên ku bi sê çar jinara dizewicin hin hene pirsgirêk hin berdewame û ev stranan mesela wek e, sel ajalan belê min derdixwe sel ajalan gotê bi awayekî bilûz belê bilûz En dikarim bêjim, en an jî naxwazim bêjim e, strana tarzekî şey bajariye lê spas. Naxwazim bêjim tiştekî bajariye lê tiştekî civakiye u evci beluze. Ber. Geleki خوشه حتی امتکارن به سرانه گودار جبکن. بله. البم شی خوش چه به. تدبیچه. دیوی دارم. از mi gel? باورم بدلی گوتارم بر. Tamam. Ne dega gudar bkın. <laughs> <laughs> E, <laughs> Strana Ercan Bingöl, Diku Minişku Ciran. Li cihane gudari dikim dom dike. dija e, mamoste sxwazim pirsa al, navê albumê bikim çima gelo rone navê wî divê ku ez romba maloma Dobra ez jiyanê wek kurdek li Türkiye dijîm jiyanê perçe bi perçe dijîm ez vê tiştî hertim jî dibêjim niha ez li û li dibistanê divê ku îngilîzî bikar bînim jî ku ez dixebitim an jî li derve tirkî bikar dînim Sa jiyana min hertim wek gelek kurdan wek pirrê kurdan perçe bi perçeye پر زمانیه ere per zimaniye û derdor jiyan ji xwe per alîne rombun jibo bo vê tiştê bom pêwîst bû û ez rom bûm avî bûm û mixwest ku ez mecbûr bûm bi rastî bêrikiya me ku jiyana me jiyanekê wisa ye ne jiyanekê xewnan e em xewnên şêrîn xewnên xweş nabîzin nabînim o her tim dikarim bêjim em kabosan dibînin di vê jiyanê de خونا ده جبر- جیه گلک جاره از خوش وسه Bəli. گلک جاره خونه نخوش دیم یان Bəli, یان از جدر کی تکبم یان یکی Bəli. دمره یان جی bəli, her usta aksiyoneye bəli, raste. Ji <laughs> bo ku Onun- tu ji wan kabosan birevê ji divê ku tu rom bî. Nawsa? Öyle. Bəli, Ziber ve ki belki berimel ronaniye jiber kam tarihe de mana. bəli. Mesela bəli. civa kendin milletindin belki gelek civa rahat tırıncımı. Avayı psikolojik ve Bəli. beri vaji behtir belki ali tarihe veji. her tiştê wa heye belki gerek şa derunî Evet. problem dikişi. بله بله Problemin din. بله اه، شخوا اه، problemin اه، civaki jana lê problemin اه، derunî jî hene ancak problemin اه، ferdî jî hene şxwe kesekî ku اه، pirskekên xwe yê ferdî ji xeynê civakî pirskekên xwe yê ferdî nizanibe bi gotinek din xwe nas nas neke ji xwe nikare tişekî biafirîne afirandin bi xwenaskirinê mümkün e Gelek ras. بله بله Evet. Kesê ku xwe nas dike ji xwe civaka xwe jî Nasıl? civat jî rahattir. nas Bele, dike. bele, bele. Ev ama wêne be, müzik be, şano be, her çi be. Her çi be. Felsefe be, her çi be. بناسکردن خو تو دکاری با فرنیش خو تو خو ناس بکی شو تو شی براسم تو خو ناس بکی تو ات به معنی کو تو جوا کی شی ناس کی جبر کو تو عینه کا جوا کی شو یعنی جوا بده که شکلکی وک زلامکی گوهار خوابکی و چه وقت داره بشه نه تو نکاری گوهار خوابکی всякие шерме, айбе. Это же писклейкек дене. Духа нас таки, лома то дживаки же нас таки, у дживак ште чи дехуазе, у тобе музыка хуе. Чава нерина ван бешкени. Ve cemedeki tu behalini, çavan yerine van behalini, van nerm biki, anvan binirre. Ev, tışt, بناسکردن خو ممکنه او شغین بیاجی به استتیزه کردن موزیک به امبجن به استتیزه کردن سرانن ده mümkün ancak. Bəli. Bəli. Vaktin e, mamustas tuqadım pirsem e, çitayb etmendi ya vi albüme heye, şi albümendin. Yani lugorte hin e, armancın ku tatxvast. Ta hineki jwa bahs kir şwa. Bəli Bel. e, tiştên taybet te pêk anî çi bûn gelo yan ji te re bûbûn armanc û te pêk anî em wisa bêjin بله اه، نها اه، من براستی من پر نخواست تشتین کو د موزیکا کوردا بر هاته جره باندن انجاتی استراندن انجاتی نویساندن من پر نخواست کو از وان تشتان دوباره بکم اه، من پر اه، خواست کو از دوباره کردن دور بکبم زانی اه، او یک جتا بیتمندی به albümü kam işlere gojim بلوزا بند سینه سرنکی جدایه امکان بیشتر ترا موزیکا کردی ده و gelek ajal jî hatine bikarandî stranên de wek Küçük dîku şey mirîş- küçük şey heye benê küçük şey heye bû û di stranê küçük hatin de e, وەک ئاژالێک پسک کار گا و گۆر هاتنە بکەرانین بەێ تایبەتمەندێکی تایبەتمەندی بەلکیژی سبس بە ئەمێ وڵاتێکی ئازاد دەبژینگی ئەکی بۆ زارۆکە بەلکی گەرەی کێفە زارۆکاش بێن یاجی بەنامێن زارۆکە ینی ئەو قەس تەلەڤزیون کوردانێت کارم باچ بینین ez dixwazim stranek vekim esas ben naberek de ama dîsa ez dixwazim naberek bidim ji bo ku ez müzikate dixwazim muzîkatê bênas kirin bêgudar kirin çikî gelek kes belki cara yekem gudar dikin yani ez ji şîroveya jî fêm dikim ku gelek kes hmm. nunu te keşif dikin belki jî tu zêde e, belki popüler بوبيلار belki. زيادة خود شو مزيكة müzik popüler از ستران من ne به شوازه که پوپلر هاته چه کرن شخواه بلوز موزیک شخواه دناف بجم لامریکا جی نه پر پر پر پر پوپلر انجی نه اوروپا جی نه نزیکی کرده جی نزیکی کرده جی یعنی زاف داری جی کیفامı da mesela Ellerinin numune zedene diti bu. Hatta ez bağırım careki çuğum Antalya lüye deji. Havale ki min heye. Hali xalê jî îşê barım barê dike Bəli. barekî pir xweş e ji xwe tim dayên wê de müzîka blues hebû بله <laughs> ji ber wê kê min netxwest derkevim بله yani havalê min jî digoya tu hatî Antalya ji vê de dernakevî kasî te bigerînî min digoya müzika vê de min girê dide yani بله ez xeyal dikim ku ez kurmancî vana ek bikim بله lê piştî ku ez ji wê de vegeriyam çend meh derbas bû Mehmet veya Mehmet Mehmet Asker tuşevdeki Hatice'mden şaşmamış. Bu demek yine kes tiştin <laughs> kirine. <coughs> Huyayı kes gamavi ki kuarine. Perskeri ki me u ben hep par hene. Tabi em jibindestin. Bak zengi ya. Duhazı ee, becim ku derdim ben, u perskeri ki men u de par hene. Tabi. Derdi men şey her duji. Loma bele bele. Aman. Loma. U. Halideni. Bele bele aynı olsa. <coughs> yani hoşyamış şu Jiber ku evet. müzik ki pir taybete yani evet. belki ne popüler bir ama e, evet. e, az benim müzik ki pir kaliteye ya caz gibi blues jil Jiber ku serbesti yetiydi. Yani serbesti kezdik bikim yani galiba blues mu da kim yani caz nel nel nava kalıbı ki dene merviya hist ki azattır müzik ki azat u mlatek ve kurda vakme pey azadiye xwe ketine û ji ber şi ava azadiye ve xun avqas hesret kişinin avqas e, dilê wa tikele müzikekî pir taybet ez hêvîdarim pêşerojê müzikên vî vî şeklî ew zêde xwe zêde bikin müzika kurdî de belê ez hêvîdarim bi rastî niha e, û albûmên nû jî hem ji te bel belê hêdî hêdî e, ber bi albûma diyem diçin em ê باشترا مزگینه ویتشتی جب بدن باشترا بدن ها او او که مجکی بیشتر بو پر خوش مچو براستی پر مساج من راحتن برا همی ساوبن هست کرن خواه گوتن او یکی گو ما بلوز به زمان انگلیزی ناز کر من دجانا خدا bluza ben Alman ki ne pisti bu? Bluza Fransili, go bluza Kurdi bihist. Eftişeki bemi sosyet hat zılam go. E, Mıcı go. Jibo mev şanazek pırmet ne spas. E, e, belki şey ev neşbese de mi gelo. Em yerine ki mazın da ne? Çar havir doğru yeme dijmene u her havayı çant. az bijim habunate. Evet. Hakate her avayı dagirker xwazin e, sistemê xwe okê xwe belki şey ev yani bereva jî vê ki yani awqas e, yekiti yek yek yek yek her tiştê te yek bê dibêjin ama em jî pir rengî pir pir dengî em dixwazin ji vê yekê belkî ji me berê xwe daye her welatiyê az xwe jî wisa me mesela gelek carim az roş ez roj saat qederekî ez wisa müzikên cîhanî guhdar dikim ji ber Evet. çi ka çi kemasiyê me ye çi zêdayiyê me ye بله ez xwazim xwe ji ber çi ew qas dorhame bi şewazekî faşîzane بله hatiye tişekirin weke ku em hücrekî biçûk jî bibînin wê de em dixwazin dengên cuda em kam ji xwe re cîhanekî em rengekî Rast e. ji xwe re çekin ji wê yekê ye belkî ji ez bim دورم جهانی گذاره دکن نه ji ber wê em cîhanê guhdar dikin نامه من نامه û em dengê te guhdar dikin vêga me e, سرانه که خوش از هست کن نپر درنگه ارجان بینگول ام گودارت کن لی جیهانه گوداری دکن دوند که kolingê bikin ew strana kolingê gelo şikî de derket meselayî xwe çi ye lolo kolingo koling bêtir evdara zêdîkê tîrê bîra me evdara zêdîkê kolingê bikartîne gelek stranê xwe de ev ev stran helbest ya meme mala bu. Ee, helbest ya wî ye û mijikê min çekir. xwe ee, که پرتوکا ممی مالا نخواند و حالا جبیر نک نک نبیشم لی روپلا سی و سه بو لولا قلون گوز سر روپلا سی و سه بو مخواند هلبس قدیا و devam kırdım bu peki zub baqadin u jardan leve garim ber بیشتر میگیتار گیتار خواهی گرد دست خواهی و موزیکا ویدیو می شبه که چی بو سا ایدی ساعت بو بو دوازده ترنگ شبه بو از لمم گریام مگو مم به دستورات هر بسکت کرستران براستی گلو دستورات هی بو انت نه بانجی هی انت از بکار بینم انه گو بره چوا دستور خواهده و دلومه یکیم ده بکرانی و کلیم بخواه جی جبو لو استرانه جبو لولو قدنگو کشانت مکل بخوا و ما ev klip brasتی me kliba xwe yekem e, ji bo küçük hatin bikşandan lê e, piştre me biryar te û me got e, em kliba xwe ji bo lolo kulungo bikşînin û diyarî- diyariya wan zarok û ciwanên ku li hat roboskî hatiye qetilkirin bikin û diyariya Bra, diğeri diğeri ki me be ji bo birayna wan be. û ne tenê ew zarok û ciwanek ku li roboskatiya qetil kirin ew e, zarok û ciwanek ku di de her derê dinyayê e de şeran de jana e, xwedestane bira diyarê wan be me wisa fikirîn ew wisa fikirîn û kirim qediya û tiştekî sade û xweşik çêbû û şu ev klip jî راستی ما وینه سیوگی بینگور پیخام کرد وینه که چه کرد بلو سر روبوسکی سیوگی بینگور دستان هاتو بکارانی Nece de yukarı bir de destan bakarani. Bine. Deste zarı. Şopa destan. Şope destan. Evet. Şope destan bu. U şope e, destan e zaroken boti bun. Yani var astici. Hem zarok. Şop desi var girdi. Berish das war mega. Kudi un lan qari ma kli ba khok chant. Malaki ku gelek هرم آبوتان خرکن هرم آبوتان که دو در دیجین و بالی کاریوان جبرجی از سپاسو خجوان را بشینم گلک آلی کاریا مکرن و به تایبتی جی خواست دستین زاروکین بوتی بکار بین دو کلی بده و تشتگی خوش ساده در کت خولی راستی زارو جی پر بسا دکری بدا زارو جی نخمگین بوم براستی ما بحث استرانه کر بحث کری بکر نگوام دیاریا من کسان دکن و این بهیز علی مکرن و جدل علی مکرن براستی و ساده کت خولی و دولا قلنگو بله و استرانه که ساده جی از از بخود جان نگوی خودم استرانی تو بخوش kadar. Bəli, bəli, bəli. Yani bandora civak gelgelek ilser hünermende. Yani cana bu yerin usa çedbe yani ez bu kadar helbest diye de gerek evktedim. Gerek cara helbest demişim. Yani cerbandın. Cerbandın edeceğiz. Hediye usa eşi haber be cerbandın evez. Evktim ki cana mermi kare helbest çevirmişim. Ama <coughs> o kili pekşan Merhaba merevdenevisini. Ee, İrojiyaz bu yere yereki gerekiş yani mesela bu yere vani Bəli. belki tecdid evet. e, kilometre meşiyaya jiberku evet. Ali Karine gelmine evet. tabi befre her der befre o şazda kilometre bu jibu evki rede zarok demiri e, hek küçük eşkwa e, çeseçi یان ترمی زاروک جی پشتا باوی خویه و کیسه کی دیت بکتورو کی از گلی کی پیشیم او رسم او اینه یعنی مرف ویات برسه گلو ولاتي مهب ولاتي مه سر خوبیا یعنی جی ستاتوی کی مهبیا افتشت ام منظره درتکت ولی جبركو اوقات امورين دولتي يعني kar nainin helikoptere yer tışlayı. Yani boçi helikopter naşinin. Yani Mesela bejin operasyonu asker leşkerin ne loman. Eri leşkerek birindar bana. Bir şandan ama av zaruk bekoyusa e, güney ve zaruk eşi ser sütüyemeye. Az avaki usadı benim jiber ku metişteki e, ne iştiye juvara metişteki ne daniye eşa ve ki hem herkeli hem hem ne kanış ve ki bazdın yani yani hem çıkası e, beri bu garinci ama merv medya civaki illetleri yani televizyon ne bir internet edebini şu televizyon kalenak televizyon dikkat dernek etiye nizam e, hünermendeki ve hamil bu ya zarakiri nizam jeçüye jeneçüye nizam işte yoksa beradayı magazin o hayata <coughs> jene kurda vakaku nine ve bahs bikinci vakaku em desti xo derejtikin u ev <coughs> heji nankori tikin falan bevan şu Evet. ez xwazim besa tiştekî bikim Belê kerem kir. e, li wê de ez nexeletim ya MHP ye Hı. Adana e, MHP ew namzetê MHP Belê. resmekî kişan diye afîşê de karanî ez nexelet li wê de Hı. gotiye resmê roboskî daniye û resmê okey tabi Roboski çavayı pişta okeyde bidon hene falan ev işte kaçakçı titkin بله jibo çi jibo petrol binin و ev insan adanacı bu avya bir kişinin e, ve zahmetiydi binin. Levak e, kesin tabi kaşıyor memlekeden beri rojlati. Yani bu kurdat beci. E, nankoriş bu devlete nakin. Evci zahmetiydi binin. Lene jibo pere. Jibo avya. Yani avkas civakeki levtan diye piseku. Yani şu ertiş dole diye le nahuazın Evet. bava ki hayalek şu kadar dafrinin yine Evet. bavart ki naxwazin Evet. rastı bibini ki hesabı vanay بله Merviyat- سلام. فهمت ki yani le kese ku ji civaka kurda ve u jdil ji bi civaka xo ve giredayi ve tabi dile dilemet soşe dile بله dile her kurdaki jdil hak ji ve manzarayla teşe yani Evet. iro az hezirim mgo Hatta menivise kişi Facebook edişi menivise yani, andı bu. Batıştaki ne insani yani, e, yani Dayka, Ceylan Önkol, ben... Katitkin, Zarukako, Zaruke Hopsa bedeni perçe perçe bu ya. Dava koda toptik. Yani Roboski perçe perçe bedenin perçe perçe sizler pişta kantıra. Yani Eiroji <clears throat> baveyi xisti Türk akoda cesedeydi be. Yani o <coughs> em hünermendin kurda em jivana Em bêjin tamam êşemeyî takîkesî jî pir heye tenêtiya xwe û em nikarin tenêtiya xwe bijîn belkî jî ev êş ji vê yekê tê em wek yekî amerîkî yan ji em bêjin yekî japon em nikarin bêjin ez şexsî te bigirim û ez êşên xwe şexsî tenê ji ber ku tamam ku huner tiştekî divê ku tiştekî civakî be ez her tim ji dibêjim müzika min bi خلما دردو کسرین جوا کنه از بخواجی خلامه دردو کسر و ایشین جوا کنه در دوما دویم ده دو ستران انسومانتال انسومانتال جی بگره او هر دو ستران انسومانتال جی جبر بس کرکن جواکی hatine çekiren o Loma dedeci digren. Ee, Bu dedeci de bir mayinde. Beli. Yek jivan že ee, bo e, birarne uğurkaymaz hat çekirem. Evet de çidikre. Bu yadın ji, sumatra duyem ji. E, Kijane gelu ya uğur kaymaz. E, Stranek enstrümantal eli albüma duyem de çidikre. Duyem de. Beli. Babına duyem de peşim. Bu strane enstrümantal ya duyem ji. Men ji bo greva berçi buney çekirbu evtede cidikre ez nikarim xwe bê pirsgirêkên civakê bafakarım. û muzika xwe muzika me hebe Onu ê bizarim ku pirsgirêkên min civakî hene ne bi tenê ferdî bizarim ku ez eh, zilamek eh, civakperwer im ne perver. Hatta ku ez muzîkê çekim. dixwazim ku ev tiş bi vê şiklê bi vê rengê were zanim ji xwe meriv nix xemxurê vê yekê bê meriv bi zimanê xwe taybet hewl nade û müzik şînakê belkî Ben- Tirkî Ben- ji te re gelekî êsantir bû ben استخمين belê kim anca ku- İngilizî İngilîzî Tirkî ji te re pir Herkes rehet bû persin. û mînak Çima birin ne Tirkî çima Elko že delmen teži, evo, ezbe... E, Dengi dilete gazi ve ekipsi. Er, er, zoraki kurdi nasıl? Sen, ez tiştekê mm, binîvsînim em bêjim ez nivîskar bama min dikarî bû tirkiyan ji îngilîzî jî binîvsanda lê müzik be ji dilê min hema kurdî dertê nivîskar bama bi rastî min dikarîbû ceribandinên bi ziman ceribandinên xwe bi zimanê Tirkî binivîsanda an ji İngilîzî lê müzik be axirê çê nabe gotinên Tirkî û İngilîzî İngilîzî ji dilê min dernayê müzik be ama her tim Kurdî باور ye. که yani kesin ku ez bêjim e, belki sadî heftî e, e, hinek hene Tirkî difikirin lê gava nivîsandinê de غلطی که از بیجم yani جبرم چی از بیم غلطی گله helbesvan meditine. Türkiye'de bekiyor geçtiği kadaki ten nasil? Azkarım nabi var dahi beş. Hmm. Mehmet Butak'ın, Metin Kaygalak. Xwedê serkeftinên başî destekin, lê dilê wan nerehete. Hmm. Ji ber ku tirkî nivîsandine. Yani xwe kêm hîs Yani mesela me bi xwe jî destpêkê tirkî dinivîsand û ez gîştim xadekî me got xetekê sor ez dikişînim ne? ez ê Kurdî hewl bidim. Çikî wê kêliyê min nenivîsa ji xwe demeke dirêj derbas bû. Heta ez gihîştim e, merca nivîsandirê. Kurdistan ez bêm erê Kurdistan bû derketolê. Lê <laughs> ez poşman nînim. Yani belki biryara herî sağlam min jiyana xwe de daye ez bêm ev biryar bû. Lê biryareke bi rûmet e jî. Rahat bûm yani. Belki vêga sê pirtûkê me bû, çar pirtûkê me bû. Ama dilê min rahat bana. Чки эша кутудикшини узмани ку seviye ortaya demayı evet. haman işte. Evet. Eşateşi seviye. Evet. Yani mefku az çıkas yitkarım Türkare zaman yani zamanı Türk az benim isinim şu tamam bela Kurdji bu kuyun. Le ev tişti nar rana kire yani e, rana ki yani ev ev gam ev eş بله بله ev ş- eşya kuş kezebeti نه. nizam ez bu hisnakim بله. yani نه است پر باش فیلم بکم کام کاوادین چی کو eşinme eşime hevpar hene. Naha ev tij biram qat naça ez de sınıfa duyam de bu. De Mersin'i mavstemin gazi diyamın bavimin Du yani üniversite ja? No, no. Lise? No, ne lise. Besbekir ben debistane, yes, yes, benim. Ja, mauste gazi, ez in uçağı, haft haç sale Zani? Gazi diyamı bağımı kır, e, u juan rego. Derdu evet ku. Ez peyvin e, kurdi dinav Türkiye xwataxım. Türkiye'den serbest jünüz zanım. E, Sergotmi. Sergotmi. Ezdi karım bêjim kalem, ezdi karım bêjim kalem, ancî kalem, Doma qasî diya min bana kir û ev hatin o mamosteyê min ji wan tişti pirsê û tiştan vê dibêje ez jî di navbera ya xwe bavê xwe û mamosteyê min masê xwe wergeriyê dikim. Hêv du fêm nakin. Û ji wan dibêje Ercan fêrê tirkî bikin. Tirkî bielmînin. Evlilik զուգարգերի դիք Էկո բամսեմ դունջի ես վարդ գերեմ քուրդի իման դուջի մեկո դեյ բամը դեբեջե զվարդ գերեմ Türkiye ու մասե խալ դեբեջե ու դեյ բամը դա դեբեջե Türkiye yine ercan bıkı. İşte sosret. İşte yani dev babede mesela <clears throat> bejim Türkiye'nin zanmış falan. E, yani mesela bejim pırskirek ya mamosta çebi kuş diyatları gerek Tayyip Bey'in. Där. Beyte. <laughs> Şu ortaya da kastı değil ki. Erre. Uçava bir işi. Şey. Erre. Abi istedim şey yani probleme ki pırpır mazına. Ya, problem hey işi. Ben heşeme de e, zemin zemine heşeme de ciddi gire yani. Hem, hem ne kadar şey bırakın kobdin alikidin. Yani her havayı öpürskirek beşerici bir heye. Bel bel heye. Yine heye. Ee, Kad e, bir anın aç mesela. مثلا قد قد قد الكراهية اللي متى معايا ليه خو بمزيكي عاشتك Evet, Jiber ko inki beynata vedve belki Evet. inki behtir sabra evet, jiyin yemer evet, beyni evet. tibek uj be ki be em strane ki gudar bekin Çok. me gelek ki xelke bedvil kir <laughs> em strane ki em strane ki Rumi ez xwazim strane ki cuda ez Hmm. gudarvana bidim gudar kirim pişire me dîsa stranên bin gol em ê gudar bikin ee, ez xwazim vê stranê bidim gudarkirin feraye belki gelek kes gudar kiriye tirkî ee, tabi orijinala stranê romî Bak ve gelek stranê me dizîtine ji rûma ermena jî dizîtine ee, min viya zaf jî hez dikir min tirkî ama rojek ez e, rastê hatim ku orijinal qeydiyeke kevin û romî jî tirkî jî gotiye yeki roma U, a na jednej li cihane gudari dikim don dike Thank you. Cala. con multis mi alón. وصل لور مام جا قريجي حازدك من نظر مستنبو خوش انا قرأتو بيجي Bu Ankara haznakum vallahi siz Haznak, gabatçım. Ben- Vak ya memur ya nizanım. Keyfam kaç Ankara'da ama İstanbul e, İstanbul şey İstanbul ve Kurdistan bu işte. Beline <laughs> İstanbul İstanbul'a taşkale u Beline خرجريه Beline İstanbul جي بقالك avay avantajın بله. İstanbul hani شوز جانا جبو konser تناجي جبو برنامه دم استنبول و بينام استنبول وده به وسا جبش ما پردeki جبر جامن پردeki den radı be استشتندن دبي دبيني موتشتندن دبي هيزم ودما كنت زفرم عن قري لو داري سو ديوان تشتان دبينم براستي La, اللي كلمت كده la Ankara mesela beynatıstan da be gelu jiberçi çi e, yani dizaf memure bak Bele. civake ke gaydi huyatken jider ve بس gavas çum e, beynam zaftan gibi jiber ku Mhm. bajar fırah Jibo- kuyanaki <laughs> بله <laughs> جبوكو بين يكي تنگ به بدوی کو زمانی و هبه زمانی متنش بو بین بونه راستی کارو بار و بوی جی müzik heye لوما پر زمان من چنا بجه بو بین تنگ بونه براستی لی لان قری چند سال لان قری مرو در دجم لی از هینه خوا aydı ve bajarı anç aydı ve velati ne yapayım zanim naha yani kari je bakati yani Ab- بله از کارم شو داره بقتم زانم که در نه ولات منه زانم که او باجار li min xwedî dernakeve wek e, hem ez bê me koç kiriye û ez rojek bizivirim e, welatê xwe niha bi rastî e, gerek kes behsa gurbetî dikin behsa pêneberî dikin niha em bixwe an jî ez bixwe jî li vê bajarê Istanbul be Ankara ama ev der جدل من ناي كويس بيجن ولا تبي جبك ولا تبي نه انها اولك بر هجا هي او هلبس جي دنويسه من گلك پیغام جي کرد براستی او لپارس دجي لپارس دجي حواله شفیق براستی هلبسته وی هيا پرج خوش مچو امگین پر خورد ددنه بحثا بنابری دکه لی به امگین وسا خورد جوا مگو استران متا بجن امگین سا بجن گندیتی هنه دوی هلبسته دجی وسا امگین ayda gund hene yek juan ama dixwazim bixwînim hema bi Kurtahî Kurdi erê Doğrusu. صادق خوش رو بشینم بیت اک پر پر مزن بوداره مده که جمع دشو من خواهم جیر سلافی خوب بشین من دشو پی باسا زوبونا پینابری دی که لی دبیجه پینابری وکی دستار من دهره از نظام فلک جمع خیره برین ددل لگل کور خربی تم به کسی مروف تیدا بخودیه وک زندانه بدریه نه زندانه دریوتنه bê xwedî ye wek zindana bê derî ye ne zindana derî witine lê zindana bê derî بله ایمگین وی هلبست براستی پر خورده مینا بهرا ببینیه و خون و خیال نیوجومانه هیوی جیان کوچبر بونه شب و روز من کفشنینه بله از جرافی خو دور کتمه ایمگین دستار پر خورده لبر زندانا بدری بهرا ببینی imkan Pek par hoş. xurt bekartîne ew rastî bira klîbekî wan jî derket zanî strana jî erê dibêje stran dibêjin jî navê koma jî ez bêjim koma heştê û çar e koma heştê û çar navê komê ja klîba xwe jî ji xwe gotin ya wî ye müzik jî hevalekî wî çekiriye hevalê Mahmud Ee, ser klip stranji klip ji e, ser e, e, her sejene ku hatne qatekan Paris'e seron hmm. sen o de klipi de ji imgenin per xort bi karani ne zani bu çe heşti uçar gut hmm? heşti uçar gulla yekem heşti uçara da hatiye beli beli bu despek despekirine ki usa fazla tabak beli beli <laughs> ez ju barkı musaya E, Vakitin ne şekilde be? Ne olsa? Tahmin akıp işte Bəli, gibi. Bir bəli. <laughs> simge Bu- ki bir şekli karani Bəli. yapırdık Hmm, yetmedi. wow. Bala tek Ez şan. ere ere ere ere ere naat bir amı. Bəli. Jöre Bəli. ki balam kişe. Bəli, loma ne olsa. Evet. براستی <laughs> اوکی پرجی ام سر هنران جی سر همه چه به موزیک به وینه به شانو به ام پر نقاش جی دکن ازو اول شفیق روزک بکی اون هفدون اس بکن تو جی پر حزب Böyle کی istikvazım بله nasıl? بله کرد فکره و فرد فکره Pralit fikre. بله پرالی دفکره تو جی حزب کی Az bavarım az yaz Bəli, bikim. bəli. Evvelen dostum bir rengi sohbet hava jip hoş etdi. Mer bir şey Bəli. terin abi. راسته یعنی- راسته اه، یکی کو بیجی تو بریا کی دیگه بره او زلام ته بیرم سک عجبه یعنی براستی اری اه، جانا وره بیرات دلی ته دشه جانا تو شاد بی جانا دیگری جانا دکنی اما به هر تشته و او زلام هیا دشینه ده دشاهیه ده او ev haskırına وەک گوتن ji dilê me derdikeve û wek müzik ji dilê min derdikeve û ji kî hez bikim ji çi hez bikim axirê bi awayekî hunerî بشرط استتیک استتیسکرنی در دکه به هولی او بنا همی مخوادی دکه براستی مخوادی دکه او ریل مبه دکه Gerekir başır yani Öyle. bir rengi bir acedin mesela havanla min hene em belki salan evdun abinin lem gava digijin evdu ve ku sohbet amed ki de mavi em jüede dom dikin hatta ev xod vejin ya şu an. چند سال مردونه دید وقت کو ortaya rana bu ye. Beli, yani hatta merif vecer havale kim mesela rengi Davut e, hay e, Ahmedi hatı bu eroji. Vakı kutte tişne bu Davut zevici <laughs> e, yani şu vede mal avkek şu kura civakek vede avakir vede Xonenin kurmancı müjüldü ve az bejimşlere bejer rıhne editörtiye ve kovar eşit ki gelek habatin cürbecül vedi kada hudet ki ecil vedi tişlindin dikim tabi ecil radyoya tişlindinin ez bizim helbestin müzike ez bir mücildibim e, tabi kengi ve mevdüne ditiye radyo ne bu gelek tişne bu müzik mi gavna aveti bu dukut yani dengete hoş du becerbine tişlin bike yani hmm ve carihat <laughs> şaşma welkem bikin ve carihat dit ku metiştin gabın abetine yani helbes şey dost dostaki bir heyecayeci yani ciberçi heyecayı ciber ku despeki nam ya kurdi de avji e, tesireki kir ku despek kurdi bikin nisan ne çünkü pişkiyi da mil da men gelek avayı Amevduji <coughs> nabinin da men dirêj derbas be dibe ay ho te vatişta şi despekiriye <laughs> tibana ki geleki başı aji alivi dinerim katu çitki çinaki tişteki ya e, yani tişteki acaba meru xadidik ezani ve keliş meru aşka ki hoş digire Beli. ez vitişti birna hakkım dema ku e, nezi ses sal berek از چون پاریسی مهودو دی قش بیرام نچه چی از یعنی از علی کی بو علی کی بو ترافیک هیا و در بازی علی دن به دخوازه در بازی دن به از دخوازه در علی دن بهم آخر از در باز بوم مهودو همس کر مهنه کی و همس کرنه مهنه کی کم بری او مگو جارا دویم دریش هم بیز بکم زانی بشتره جی جارا دویم جی ایجا او کن بری و صحینه ده دل مدام همس کرنم زانی نهایه رو پاریسی بلی بدقیقه هم بکی وی هم بیز بکم او جی وک imge wek helbesteki ve wek müzikeki te guhimin te berçavimin bana hemi brasti bestene helbesten distikin şanoyene vana geri bandının vana hami şivan tıştana merhaba e, hezdigrinu tıştan daferinen Nasıl? Levanti tişte gusaye. Şi bu afrandini gavekiye. Evvelti kıymet ayış pır pır pır baş. Yani mesela malbat şey. Merhaba e, rastlayabilir ahari merhaba gerek kadri bir gibi ki malbat koyar. Bəli. Çünkü bir bir tereddüdü bir evk bir menfaat her daim elberteye. Dahik mesela. Li mixabin em herî zêde belkî ji bo yarê em strana dibêjin. <laughs> belkî gelek cara jî a herî e, bedbex Yani hmm. dostantî mesela bêjin dayik. Êş û keder çi pirsgirêket her her tim diberteye. Bu bir tere têşe. Dost belki sağlan belki talebi belki carne nebi. Bəli. Ama her her evk belki gelecek cara yara ger her kim ev dimine le em her zede jere dirmisin. Jibo dostu, jibo yar, jibo dayik em kim jaram seri xubeti işin belki. Albüm albüm ama da strana ki hey kum jibo da koha müzika uçekiriye. Bele, nana albüm ronda brasti. Kijan strana. Ee, naha nahavstran bradirmež dilba. got'un geleriye e, straneki ki şakuri şakuri da terbaz dibe. E, bira dilmeş dilba bali famun kevir ba. Levin amun erdeşil ba. Leyi famun bayi kor ba. Am ve evkede amina gudar bikin. E, dis stranete. Bari. U da ham biket. Bece bira turi parsi limel ba. Parsa mun Sinore acemu gavur le xwazi birade li mejdel ba min pir dixwazim gelekî xweş pir pir pir pir e, dilşa ba lê ji ber pirsgirêkan çê nebû mi ev e, beste ji bo wê çêkiribû e, Naxwe em ê du stran vekî ez ji ba, ji bo dayikate û ji bo dayikên Kurdistanê ku eş û elem dikişînin ji bo wan em wê stranê bixwazin û lolo kulingo jî ji bo pîrozbahiya ez bêjim ji bo dengbêjê me yî diltenik em ê ji bo wan bixwazin her du bila pey hevdû werin tu çi dibêjî baş e li cîhanê gudarî dikim dom dike قداخك اليوم مرمك يخش يركب لستك يا كريم No lo puedo. anche vkiniki. Bandora bajar li stranen stranên Kurdî. E, çi avayî tesîr dike ji ber ku e, em êdî Kurd vak miletê Kurd bêhtir li ser bajara ne. Yani koçi bajara kirine. Çıkas qas xwe dikarin îfade bikin li bajara. Belê. Niha heger ku bajar ee, R le hünermendeki veneke evet işte in sosre tu acip derhine orti. Ve ku bajar R le tevbeke u İdi berçevde çem perde hebe. Yek juan, herrikim yek juan rabke u bu karibi şibaka xwa beneri. Ja, به شکلی تو موزیکا خود چه بکی به شکلی تو موزیکا خود چه بکی شیوازا موزیکا ته پر گرنگه براستی از دیستا جی نخوازم بیجم موزیک بازاری لی ام دیستا بیجم موزیک جواکی زنی نه سر گوتن استنبولی هون استنبول دجین از لنفر دجیم و ام gelek em dufan başan da diviku em pralibin, despeka bernavi de jmeku diviku em rom be benzani loma divan bajaran de diviku tu gelek hesa nasip ki gelek çandan nasip ki gelek zamanan jî nasip ki û di bajaran de niha e, gelek ciwanên e, kurd hene ku derbê kurdîstanê hatine dinê û li wê u geleceklerinde mektebinde öğrenci ve her dere ama şem kırne ku e, bebejin em e, kurdin ancı zamanıma kurdiye dibe ku müzik şenek hemen jibo ve tişti müzik ahoçe bike tu müzik ya ki o sa derhine hole ku جوانی که لبه تو پره دیجی به شاناز به u nişane hevare xwede da beje binêr em jî mizgek wan çê dikin tukê masiyê me ji we tune tukê masiyên hunermendin me ji hunermendê wan nîne em ji wekî wan e em ji hunerîne em ji bajarîne ji xwe gerekî mîme mesela ez liseyekê dibûm xwe ji bîra min naçi keçikekê ji sîwasê ye Kangal hatta şu Kangali bu. Kaçık e, tabi kurbuna kabul ki ama fikri ne ser kurbuna koyaz dedi. Evet. Hamad bir az kurdum. Böyle az kurdum ama ez o kas tiş ne parezim. Yani jinagrim mıkabın ez bir e, şekli mazmume. Rojeki münakaşa ki sınıf edeceği bu. Ya ser müzik akordi haberden. Yani yeki Arnavut'a bu. Evet. Pera Rudiniş aynı bu, Sıraydevu Rezederur'un işte iyice e, gerçek go müzika kurdi ama e, işte ne fehim kira hua hua nezik arabeski ya. Yani jiber ku müzika kurdi ki gudar kirne belki çen hemen mahalli ya jembeci. Yani ev <coughs> albümün korsan hatın frotum ve dönemi şu gelek e, stranen arabesk yapın tamam rasta. De müzika kurdi ne ve ne tene ve. Şey. Yani Ez de tabi keçik jber ku ji malbatê şi tiştek negirtiye nikaribu bibersivande. Evet. Tabi ez ji wê keliye şahit bum yani e, tabi ez ji Kurdeke ji malbateke ev bum yani xwenast ki yani evet. şekli ki evet. tiştin bavudê ji me re wek mîrate hiştiye. Wê dönemê müzika zaf min müzika ew kek budar dikir. Civana cu yan cem bi ji koma met de yani min Baş film baš memnetgir. Müthişlik memnetgir belki dedi ama hoşam çu. Jiber ku model u kurdi. Jiber ku zamaneme asliye. Ve evkede esketim la benim görmem na ne usaya müzika kurdi gerek ki modernaya belki naftir ki de hintişli usar bir rengine. Ajigo kaçava ya hemi evin o az gavat çim bazarı و الویدی قصدچی müzika kurdi vetken u pir beredayı hüner katline nizam çinine falan bevan. Mugona xosu baz kasetek ezebinim vede u teybe kişi bilim madem tu saat veje ez ispat bıkım ku müzika kurdi pir xoş heye. Ez go tu basa şivan pervert ki mugona. Ez basa şivan perver nak. Mugu ez teybe kişi korabinim قصتێکژی لێونێ گودار بکەن حتا داویە ئالبومێ مگو بەدەن دەرسێ بەدەن هەبووژینکی یانێ ئەو کێ سپۆرێ هەبوو مگو دەرسێک ڤالایە وێ ئەو کێدە ئەزێ بدم گودار بکەن هون هەمیش و لێ گودار بکرد تمام تمام herkes kabil kir. Bu sıva me albüm janiye tabi heyecanım albüme gulasor mu bir bu. İyice gulasor jim mi biriye u ev ki jim mi biriye teyip jim mi bir mübekir. Yani hemi şaşvazman. Yani evet. jiberçi mi viyakir? Ez zanım fikri o belki neyi guartin. Ama yedini karın zaman direji bikin. Bari bari. Jiber ku birçok diyetin ev zanabun tikin bana. Kemasi tere ve kemasi de ez ka şahsiye çavaz helvaşinim. Çavaz vinem bir eşinim ku betir kudur bukhi. Yani bir <coughs> şekli sınıf Ahmet'e yeki bellisi ya yani ev sevası yeki merdin ya bu kişi je memnun bu xo serfraz hiskirin min viya çavi var Ben. gelek yecva belki dur ji bu o neziktir yani hiskirin ku gerek hem neziktir bibin Ben. yani tabi minak Ya. minak jiber Bel- tabi viya got ev hatır girer تدبیرانه خوش مرا نه تدبیرانه خوش مرا گم بیرانه کی من هات بیرام شباب اجي لسه دي قديا لسه دي قديا براستي Cem'in her tim e, çantamı da ev hebun. Ferhengin Kurdi Pırtıkın Kurdi hebun. E, Dema e, zaman çi biya me ev dixwayam û min li peyvan dinêre bizanî. Keşkekî wisa hevalekî me got ev çi mugu e, ferheng go çi mugu biçi zaman go go İngilizce ya gunon na mugu ferheng Kurdi ya e, keşke kişi babata ucu olsa bu şkama babata ucu olsa bu keşke این اون چقدر شانزده هفته سالی آنچه هفته سالی بود این اون چقدر کچکه گوسا از بیجم نجات پرست چیک پر عجیب گو از بیوکش ده بپرسیم سانی hata tuko zuma kulitunda gutam beprse فرهنگ وهگر او گو کارتول گو کارتول چیه گو ها تو نزانی گو بودم گو چان شمده گو ها کارتول کارتول تشته گیدنه کارتول تشته گیدنه گو hatta mıcırra go mugu belki es kerrim letu keri Terkoş bersman diye. Tabii mümkün. Hak giriye işi. Bəli. E, işte bir bir an meyim bir mesela e, dilde şahutin işi hene mededin kenandın işi hene rastı. Yani, Ve enval e, bir anına serbeletin işi. <laughs> yani dişte gidince bu <clears throat> yani şahsiyete kurdbun. O kadar kutkin dişteki folklorik u kenandini. بعرف اجبيه قال لك عاجز مثلا ديزيه تركاده قبا خبر بدي او كرده يعني جان بيجن مثلا sınıf edici gava ku şuat gerek jarat tırsan ku zaman direci bugün jiber ku hist kun ku az hassasım bir meselede o askarım gerek dişte acı bugün e jüye ki leçit kirin mesela dugo yani kaşo nezik nezikah e, nezikatiye ki ustaj bu kurdi nişetkin e, avkt kirin dikirin ku mesela go kurdi aji hineki zanim e, kurdi hineki aji midgo yani berxova haberdin yani hara wara nizam şey falan <laughs> yani yanji mesela ev gotinim ki emdivejin Türkiye'de bu ya küfür emdivejin lavuk yani şey ben e, hatta lavuk kirine lavuk şu para hatta işte gidine bu ve gotine akutki. Aynı gotin ama gotin ekidin buçu bunun amçil vejin. Yani ve küfür <coughs> kartinin. Yani ev e, kuru, kuru mesela kuru. Yani belki gotin mesela jiberçi yani avkas ahmakın mesela o oğlan ne olsa devlavi digri. Le zamaneme de av gotin ne küfreke. Belê. yani mantıka kurdi de av küfür Belê. nine yani haneki nine Erê. yani em jibo kesin vi rengi em vi gotini hani na bejin Belê. le av mantıka xwa kurdi ji kartini Belê. belê. hatta av mantık gotini kurdi ji xistiye ku av bebe küfür şu Evet. xwara usa yani boçi yani gava neziki te bejin te dehrimine Belê. نكون نزيكاتي هيك كاز في انساني فين بكم يو از bikevim dev, devlavi ez kim gelo. Yani yani zamanemin bir kadaka kirin kesayetiyem bir parçıkandın ez çin işebkim. Yani hassasiyete mü, Türk mü? hatta zagoni de cihatiye öpkirin. Ve roje mesela ki Ayşe Kulin ez cihazdan şu koy. Niviskanın bir rengi beradayı popülist reklamı koy. E, Kuncuk nevisi <clears throat> ki <coughs> gazeteye, Türk edebi, hürriyet edebi, milliyet edebi, şu tazaran kitebi tefrutu. Le herkes bir kay tişteki. <laughs> tişteki dehesi benim. Berada yine. Ve gotini hani got. Ve roje cibo Ermeniya go meboşe vana katokato ne kiriye. Yani meriv belki jiber ve ki ev bikata hepsi. Yani meriv ve jibo Türk'a. az bejim ko yani em bejim dereki be. Em bejim bu yerekçeyi bu ya askerek hatiye kuştun. Evet ez televizyonê de bêjim xweska ez ker perçe perçe bikirane ez ê bêm girtin şey, ez ê şey, min bavêjin hepsê çawa tu vê gotinê hanê dibêjî û hemberî medyayê tu çawa yani ez ê kîn ve nefret nizam çi falan bêwan ez ê her ayı belki çend sala ez ê hepsê dê rast belê rast lê ev jinik xeber dê ne dozvet ve yani serbest. Elbette. Kardeşlik. <coughs> Belki Sibel Üsbebe kahraman ekşi. Belki Mesela... namzeti mehbebe. Evet. Sıbadı. Çiman hebe yani. Belki namzeti brasti bebe namzeti CHP'in baştıra bağır. CHP jare <laughs> ve şariye bir betir neziki bejiniki eşki. Rüyevi nerm kuyat ki. Bilme çaye. Yani merhaba acep mahi dimini. Yani can az şaş diminim. Şu kadar merhaba e, lecivak edineri yani az cana dimemez. Az şava دین نابم بله. یعنی چاو از جی خود تکارم بگیرم بله. یعنی چکی مرد هنتشتا تحمل نه که نکاره بله. فهم بکی درکو پیده قایشی سستو بی بله. جانا انسان فکر از بخواهش ده فکرم ام قاس گوتن تی گوتن و حقرت تی کرن گلو از هیجی دوی ولات ده دوی ولات خریب ده خدی رومت مان نه پر ده فکرم man ne pir difikirim piştî ez dibêjim er ez xwedî ez e, xwedî rûmetim Bele, xwedî rûmeta xwe me ji ber ku e, ew çi heqeret li me bikin بۆ چ بەقەتکردە و ji ber zimanê min ji ber kurd bûna min nizanim çi çi çi ez ema van tişta ser bilindim loma ez karim bêjim bûrûmetim jî serbilindî divan tiştan serbilindî چوا تشتن انساني وجواكي دلي خد راحتي بلكي جاوة وق وجدان وجدان ام بيجن وجدانات راحت بي gelek avay belki jihin kemasi yani dahi tuttu ya az az jijana dibim ya afçi canım olsa zede zede jmalati hoca aciz dibim jiber kuhin tişte ne xazım bebin iro ya iro mesela mamusta miraz roni havu cem enstitüye şu ders de evšid şahit bu. yani hmm. yekî <laughs> got yani partiyekî kurda besa kir got ava ajan ev nizamçî e falan e yani gotinên mit, yani Türk, tirk jî bo ku me bidin hevdû em ji hevdû bawer nekin pişta xwe bidin hevdû va gotina dibêjî min ji yerê got min got mêze heke ajan yan jî ne ajan lê tu mantiqa xwe çi dibînî yani feyde didete yan zarar didete yani em axivîn lê ji ku nahvazi herkes bu analizçi şu Bəli. Abi moda işçi de der ki Jiberko Altan Ahmet Altan evet, Rahnenin tüşkir e, demek ki kes yani eko rahnetkir e, henek parti aforostkir. Li ji ber ku Tirkiye naya aforost kirin. E, vece duv e, niviskarên Tirka girtin. Ama duv keva girtin. Şev ro ji xwara niviskarê Tirka dixwînin. Yani vece mantıqeke Kurdî jî biafrîne. Çawa çêpê. Gelek mesela ez karim bêjim belki gelek heval ji me aciz jî bibin. Hatta min viya hingî Genco Demirer xwedî Esmerê bû. Kovara Esmer dertxiz em heman cî dê dixebitin. Yani az başan geriye tıkarım. Avşi prodüksiyonu aynı binayda bu. Mejeri got mugo roje ki mida akli e xo. Mizaf şi esmeri hastikir. Mizaf fırtikir. Yani vaka ku nevise ki nehili bixuyni. Vale min takip tikir ku ka hejmer hadin ken gite. Pişire busa me bala xoda mugo ya o kas kedi xo zibo kurdi dedim. U ev dibe sedem az kurdi jine xuyni. Vakti xo zibo ne ku az bim Türkiye kesine xuyni. Ev tişte gidine. Le meda akli e xo. Eko hemkure kurdi çıkaz yuan manen. Her megmaye. Ama ve döneme şu kete bu tengase ki usamazın. En beş merdiğin şirden çen bölge ki birçok maye ku kurdi tukinin. Yani ve döneme öyle bu. Yani meda akli kumu goyavu az enerji yok. Men bala kod işte gidin da Fırat Cevheri hayata kod men editiyor ki Türkiye nivisan diye. Gerek niviskarın bir rengi Mehmet Uzuncu dahil. Gerek ecva دەست بترکی کردن وەختی خۆشی بۆ ترکی یعنی شخوا تەمام مەمەد زون جەرباندن درمیسان ئەمە ji بۆ کۆوارێکی ji بۆ تایبەت وەختی خۆ بقەتینی هەرمە ji بۆ کوردی بیتیشتیانێ یعنی شخوا چەند کوردی تێم فرۆتن نوبارەیە کۆوارە وێژێ هەبوو ئەس بێژم سێچار کۆبار هەبوون ê hejmarê waş xwe pir pirkêm dahatin firotin ê ew însanên ku dikirin jî tu berê wa bidî tirkî Kidmini orada. Ev kitletu Türkiye. Hoş beki bu. Vallahi Kurdina kuyunun. Yani emmeşi de aklı yok. Miras taras mugazi şeyle beşim. Tego anne. Tabii mugo. <laughs> Az dile kudan ayrım. Gerek cara belki jma acizdi ben. Belki ektübün hmm. ama merv rastı dakaru be her daim hoştire. Yani merv dile kudan rahatı. Böyle böyle şuan. Şimdi merv diyari cilin esmer hengi. Yani kudu jirazi bir insan ki kanca yani. Vi tiştihani kir. <coughs> Gojber kutu hazdiki cilt derketine mişlere diyari yani. بله Mi cilde xo girt. Min mene gona. بله Ama mugo genco abi jmi <laughs> master emreyi. Mugo aziz pirsek işte bikim. Yani avji nevi Emine Perihane belki tabi Hı. istiye aşira ram, Ramiye'ye Evet. sereki uy aşiriye. بله Şu ko <coughs> derzada gelek aşir evdu Evet. devlet desti devlet Aslında. em bejin. Filti kutuya اره em اره bejin emegozeye gelek strani vajene. بله بله Mijere got mugo meze jmavataki rumetine mugo tişte kut kit e, tupe haydari yan ne haydari ez bim tu jbo asimilasyonu desi xo diriştik. Le hayata işte belki niye. O şaşma bavar jinet ki emreymiş بله gor bir geleki bu şuke. بله Gelek işi mehmet daye. Ben- Gelek keyfam jere dat. Go wale bere xo gor go خیره شوان شما گوتنی که اوسا توش دبیجی مگو میزن abi e konseri mane belki lib lib ciziri nisebini hani يكرد am bejin eko kurdi vega دخوينه. dinvi sinun dukhinin Evet. şu kitle ki khondine nine بله e kun dinvi sinun disa dukhinin şu اره e avju belli bölge ke tane Bastı. biçuke بله yani mugo ev mane ev jiz destemetçi دست Mugo نفسي. belki ev kovar bu yesedem ki vega mugo nubaru kovara veje belki Evet. hazar cinayin frot. Yani بله ev çünkü üniversitede ev kovar te berav kirin. بله Mugo kovara da bis hazar te frotun. Ne ev hazar cinayin frotun. Evet. Zilam usta sakini o vallahi izni karım bejim تناقي ليجو قد وصل من فكري يعني من في علي بناني خو شو اكبو يعني قدرك بيدا فروت شو كوفار فروت لا لا bak okul نخوشي şu belki sedemin de cevabını azin zanım لا لا lemin bir gotini hani got لا belki Go- جبال قوتين zede ne akı falan ama go zede tuj yini eki kart ki. Yani eydi ku kurdit fikrin şu Türkiye fikrin. Sayede. Beli beli beli beli. Beli. Belki jiber gotirin de kovare frot. Ne zanım ama yani le merif bir beji baştıra. Hinek euh, niviskar hene hinek euh, müzikjen hene az bejim sen hinek güvene saz hene. Hay wan jvet işte hinek. Ev euh, dikarim usam ama <coughs> bejim. Ev د زندانا مديا تركان ده هاي وان جوخاتن زاني د زندانا مديا تركان Peki د bu ne زندانا esiri var اري د زندانا چاندا تركان zindana Her- popülizm edene اره د زندانا پوپلیزم دنه ده هر علی و وسنه زانی علی ابوری دیجی علی هنری دیجی Türk şu bir علی kede gelik انسانی serketine. دیجی ست مخابن علی انسانی دیجی د زندانا وان دنه لی ام نخوازن یک جوان بن اب خو نخوازن از خوشی نخوازم yani ایروجی mesela از Evet. otobüse suar bum مالم القنارية از كم جارت شم جبال كدورة والتقسيم استقابت من Evet. شهمراني ما اللي يعني الريدة جار بجار از دوستي خو هبالي خوي كيفن از راستم ايرو من شا شخوا مبسا فيك يتكر الكافيش yani havalek medit otobüse de hendik mayku paya be yani rabuj diye xwa yani mebibine mecbur silav bide yani şey yani insan olsa vastı yani bir bajarıydı. Ne xwazin silav lev dubidin. بله راست Heki hez bikeji. Fark بله، naki. حذف کشی، بله. Tu e, tiştê nexweş derbas nebûye navê navê de hatta Evet. tiştên xweş derbas bûne. Evet. Lê mesela pir kesekî ji dûrtir. Ev insan mesela pir dûr ve digî jê hekî merivtî em em bêjin eşîrtî em بله digî yani gerek ez nasi nakimşi aşirayı az şumeni sevini seriya ve ki olsa mazuhaniye ki olsa niş etike ko merif şikof editike le ev insan usakir meda akde xo mko gelo çima ev kes ne xo silah bidi o belki ez jî carna naxwazim silah bidim insana gava ko acizibim gava ko wastiyayibim bim. بله û gelek cara jî wisa me. دیرو سلام ندامجی Destpêka bername. لا لا نکردکم Vêca mesela meriv dî aqlê xwe çikî li bajarê xwe bêhtir serî vala ye rehet e lê bajarê mezin mixabin meriv وەک گێژا دیگە نزانم بله، راست از راست راست از belki bunu yalan acı yapıyorum. çünkü tuş çavekê dervedin êrî. Yani mesela zaroktiyata Mersinê û Ankara mezin bûye. Kesên ku koçber dibin û tu bala xwe baştir dîwana. Dev hayş xwe nînin yani. Rast aynısa. Bəli. Hevalek jî telefonê xustiye beşler bi li mixabin he yani niyetame ye peşroj Teknik Technik je višjih šekin, vega telefoni girijo, Teknik tehnik je prhrapče, bi belki mikrofon, evet değilim ver mikrofon. Gel o bi bil rekel, da bi imel mikrofon, yakınızda, belki. Belki pişti stranaki. Pişti stranaki hem karım bir person ya hem benerin çava çedbi. Dilde e, niye tekem bir rengi şey. Hem e, stranaki e, yani gel Kennedy müzik Balkan açetki. Hmm. Yani az تلفظ نکردم بیش من فلان کس انگلیسی هم نخ باشه اما از گره که گودارد کم موزیکا بیانی جوانو جوانه که سنه که خوشه و نزم خمگینه که خوش یه دیده جبر به که همه سنه نگل کنه دیم گودار بکن لی جهان گوداری دکم دوم دکن كوتشيك هاتن هاش خوبن Gundi mene. لگوندی منه ویجا امی تلفونی که بجر بیدین امی گیری بدین اه، مبسا شفیق گیر بو حوالی ارجان اوی جی تلفونی بشتر بی اه، مرحبا شفیق از بارم تدین Merhaba. Merhaba. İnşallah dengete Alo? kanç tişi am e, tişteki jarı beynin dengete mi bedin Evet. radyoyu e, Evet. کریم که تو باخ بی ایوار باش ایوار باش ایوار باش برای از دست بکی ده و پیروز دکم سلاف دکم برنامه جبر کو برنامه که خوش و پیکانی پی پرکیف خوش بو امشی سپاسی اخوز دشین جبو چه کیف خوشی همش بو چه نوارو که برنامه و پرخوزایی چی بو وره صحبتکی خوزایی ساده جبو یکی گلک از که خوش بو یعنی اندنا و قالب کی دا نمان وره برفه به هر آوائی جناب جیانی پرسکری کی گل بمن پر برنامه کی دولمن و پیکانی گلک سپاس جویکی از و پیروز دکم زۆر زۆر سپاس داخوازێک te ji menîne yan jî ji hevalê ercan stranekî taybet wisa jê hez dikî heye gel em ji bo te em bixwazin دەنگی وژ دەنگی من خۆ- دەنگی شەف- هێواری شەفیق دەنگی سترانه ارجان از همه همه سترانه حز دکم لی ای کو ام بویژن دوی دمی دوی ساعت دا مدخواز گوداری بکره وجه البجارت بو یعنی هر وکی و دلی ما خوانده بو که خوش بو یعنی ج همه سترانه ارجان جی کیف آمجی رته براسی یعنی نه کتبه ارجان ناس یان جمالبات نجوی جالی هنری دا کیف آمجی رته تارزا بلوز ده بلوزا کردی بقاسه که از زانم یکی ام جاره چه دبه چه بیه او جی bi kedu emega erca. Oxwa jî pêkaniye. Pêkuman de her de her destpêkan da kemasî çê dibin. Meriv çawa belki dixwazin imkanı ve imkan û derfet çê navin buya ve pêtine lê bi tevahî grava her zaf xweş çê bîye. Albûmekî zaf xweş e. bi زۆر سپاس زۆر زۆر سپاس و هێواری شەفیق jî bi hunerê de hunerê tekîldar e ew jî ji xwe te gotu binin Evet. komekî ava kirine erê komekî avakirin û stran distrê dinivîse berê İnşallah e, <laughs> nizanim ev ê bê İstanbulê Gel, em jê belki bilsin. demek belki Peki- demek var İstanbul'da ki zaten belki ama için Paris'i camı ya belki em bibim mêvanê <laughs> اکی هات سرسری مسخوازم بکم میوانی خوشی هاتنا من به دمه ده هرگی زوره به بکی هم برداورم میوانی بله هونی ما هونی ما کیف خوشت بو زور زور بس هونی ما بهاوینه نوسا کرد میوان پرورم بله دوی حالی دا استهگی سخنتی تو نه من مرم کیف خوشت بن راستی من صحبت تا گوداری کرد یعنی دلی مده در باز گو خوزیش خیره خوده را ام جاره که ها و ناو بره کی برونستانا بله. ها رو برو صحبته کی خوش بله اول شوان در نبا خبردان خود گو قاشو سر قاشو خوازم انکتوت ایک جواره بله کرم که ممنون بود بله. زندان آماسیه دا بود روکی دو duhab حوال کتن قرقا ham niqosh نقاشت بله دوی سوزده به کردی چیه حوال کی مه هزا خیجه هبو بله. هیچی که بیتنه دویجه بله. حواله بشار گو گو جهوا شفیق پرسن گو حوال او حوال می بوتی ورج بهیرس گو حوال سوزده چیه گو سوزده ما <laughs> کردی هیان تنم گو بله حوال انا مجوار هیدی مگو بلی هم قاشوی قاشوي مگو بو هوا و قاشود مگو هوا آره. قاشوي من مدگو هم قاشود چون جیس هم قاشود زویی بله شو هم چون میرگی بیدره بله <laughs> اره گام ورگو مده حوی سکنی گو والله راسته <laughs> قاشول سرحد Tekrarane. Hani, evet, hadi tekrarane. Hani karşı. Jüve de hatiye. Rastlayacağız bağırıp. E, karşı hem de çün. Bere karşı hem de çün. U evke e, şivanji botiye zani. Eval şefet. <laughs> Boti boti inki kele germin. <laughs> kele germi heye. <laughs> Boti serhadi kherzi evjubume e, hamiye kelli evser ser eğer demo hebe ez sohbet xwe berdewam bikim bele bele hinek karî vekî ez ez ser xwe bibêjim di malbatê da ji berê pêş da danûstendinê me bi Kurdî Bel. û xwe jî Kurdî xeber da bi gorê xwe piştê ku piştê wexta min nihêrî کردیا من اه، کردیا روزانه دانستندنا روزانه نکو آ اکادمیک آ بنجهی اگرامین ji bo wî min du salê xwe bawer vê ku du sal min da ser tevatê zimanê kurdî girtine re wî ji bo ku zimanê nivîsî akademîk em dibêjîne fêr fêr bibim û min gelek jî fayda wî dî dîsa jî dîsa jî kîmasî hene yani ji ber ku zimanê kurdî zamanê pir dewlemend e ama e, bi sed salan em bibêjin Bele. dibin bandora dagirkera da dibin helandinê û pişvandina dagirkeran da بله epey e, yani bi mecû hatî lîstinî بله راسته di di di di xeberdanê we de jî derbas bû yani pirê cara e, e, belki em bi xwe ji em e, firq nakin lê em bi tirkî difikirin bi kurdî xeber din kêmasiya yekem ev e Belê ew heye rast e Erê ji bo lê lê însanekî dengê hawiya kurdî hebe damstendinê wî ji derê pêşdar malbatî da bi kurdî bîye ew însan ez bawer dikim bi kurdî difikirin e. مثلا بحث خونا کرد بله او بحث کابوس <laughs> بله زمانزان دبیجن نویس کار دبیجن مرد خونا خواهد کیجا زمان تدینن مرد بوی زمان فکره بله راست بله یعنی باور بکن از خونه خواهد تمی به کردی دیدیم بله نای بیرا مب زمان دندی تبه بله راسته از اجوج پرکی خواهد demek ez به کردی دفکرم گلو هم ایشه ایشه چه خونم ببینن İşte eme radyoyu bibinin. Radyoda mikrofon nakabetin. بله Cihaz nakabetin. به گور جیانا انسان بله زانی بله آه، اینجا از از از دما و نگرم اه، بس أفهم. حوال اه، حوال شوان اه، براستی اه، اه، فرمات برنامه ته زهف خوشه Gerek spas malata var. پر باش عجبان yani اه، çünkü هناك اه، برنامه هنن اه، وکی ام بیجن مینا سینوری وی هفن گوا شخواه سینور حزناکم موی دوارا جدید بله yani جيك والسينور اللي هذا جبري بيجا جي حزناكم إجا وبرنامج خدا سينور نهيشتيه يعني دكارن سربست به هر اوای صحبت بکن به باندوره کی نینی به ارینی اون خبر دادن جویه کی yani من پر عجبان پر خوش بو و سرکفتن دخوازم از باور Gerek spas. هونی وی اوای تجی- گلک برنامه خوش چی بکن سرکفتنی کی پر پر زیده جی هونی بدست بینن ام بجن خوازر زمان هوا ساعت صحبت بکن لی ای زانم ایوه جی زمان ایوه دماوه بگوری برنامه بله اما روزک ورن چه تبل صحبت هوا جی بو براسه از پر که خواهجون هستدار بو امجی پر که Emci gerek ki hoş bun e, te bername rengintir u şeyinkir. İnşallah ruburuji eme binin. İnşallah eme tabii ki mevanji bernamede. انشالله احوال احوال اعزاز احوال شما یعنی راستی هم زخم خوادن رو که اون پاری که بن بله ایشالله ایشالله سرسریمه بله زور دنیا پچوکه دنیا بله. پچوکه راسته <laughs> امیر روژه اول شما بریا که خفاف که ناوی گنده ما خنزوره یعنی کی دگو شافی ج خنزوری ول پاریسی بش بله دیا پچیک راسته küçük buna dünya verdi بله ام سبه سبه لورن هما Belin abi belki rojek emelve de bin. Evji belki jmere zahmet kuyanit ki ama dibe ku em gelte bin rojek yusa eme bejin abu avakt bu iro iroye. بله راسته serçavim Gerek spas sersereme Gerek serçavema سپاس آقای شفیق. beşter buy. baş zor spas verem شه باش زور سپاس سبز زور زور سپاس Beli Ercan e, em hediye di ber bi daviya bername te ne di em بگرم باشه مزافت کریه ایشم ایشم رادیو مزافت کریه و صحبت شو خوشم ام نخوازن دلی من اینه ام او بکن اما از Shko davi edhe strane kite begrim. As tuazim blusa benda sine begu darkirin. Ez evina vekim. Ama beriya ku em begrin tuazin çi beji. Hediye diyen berbe davi inşallah me jardin tabii ki mevani ku. Belki berbe bahar ve disa tuveri vedin. Ezike hoş bim, ezike hoş bim. Ez çi bejim zani. Warren emi پریان آوا بکن دناو برا نفشا بری و نفشا نوده ورم برا ارتش به هنر را به müzik be, wêne be, şano be, hema sinema be, her tişt be, her çi be jî em pireyan ava bikin. Hege ku em e, bikaribim pire di navbera nivşa berî ya nû de ava bikin, em bikarim pire ki di nava Kurdan û Türkan de jî ava bikin. دوی کو ام بری خوناس بکن او جواتا خوناس بکن او هنرا خوناس بکن او جدل سر بخابتون جدل سترانه خواه بسترین هم هر تشت ما جدل به خوناس بکن او پشت را هم دکارن گلندن زمانندن ناس بکن چاندندن ناس بکن لی بی کو فرد پرور بونه لی بنرنکی civaki. Bəli. اجي دخوازم هند شتا بيجم ولي ازي بكرم وك مير جلادت بدر خان قوتي مرف خناس نكي نکاری خود ده ناس کرین جی گوتنه کی یوسا خوشه بو حتی تشته گیدین جی بو زمان کردی جی گوتو بو زمان خلکی پوست cilin jmere le zaman zamanê me bixwe ji me re çerme بله یعنی گوتنی که اوسا پر خوش و جیده گوتو بو تا پر آبا کرنه کر و از اشغال ویده برنامه ده همه پر رنگین جی بکن امی بینا جی و مبس ام تخوازن وانا جی بیشن و زی روژین پیش ده دنگ بیش آجی بینم برنامه دنگ بیش زارو هفتیم پیش اوی بشتر ببه بله u ame basa şakiro çiki şakiro rejiya ye u pevdure geri yani Ev basa şakuro tiştin taybet ev beji. Basa şakuro bakın o basa resu. Resu jevi bikin. Tabi tabi. Bakın bana min dengbejin serhadene. Evet kaydi bin beji umuma. Dengbejin serhadene o دردور گندم گندم گر یعنی من استرن خو گوتنه هاتنه گند چار روز سرپیاتی وان گلک چی مهم امی برهد بکیم گندین ما وان دگمجن هم بی دیتنه سانی Beli. Gund begun alime digerian u strana pa gotum be şevan de Zindite bir avaji. Bele bele bele te bir avaji men buhaj mera Yani niyetamen ve de ve bername de arşivkirin her izlede Almancamı yekem. Esas mı bu خواست تشتێکی شخصیش بکەم ئەمە نەت ئەو دەمە ئەس باوەرم پێشرۆژێت تشتێکی و بیرەنگی ژێزێ بکەم سوسیۆلژیک و پیسکۆلژیک ئەس خوازم بەنامەکی بیرەنگی پێشرۆژی ئەمە ئانا ئەس خوازم چکی خەباتێن هەری گرنگ دەگە ئارشیبکردە ez bêjim gelek şahsiyetên kurd hene taybetmendî wan em qeyt bikin û çîrok bêjê me hene ê botanê zê rojekî bikin mêvan yekî ji wan me eyar kiriye vê dê çîrok bêjî jê me bikin û tiştên taybet em ê یان وێنێ ساز کەسێن جوربەجورە مێگازی بەرنامی بکەن و ئەس هێویدارم تشتین پر خۆشتر ئەمێ ببینن هێ ڕۆژێن خۆشتر یا مڵەت ئێمە بێ یا مڵەتێن دنج بێ ئەم هەسوودی ناکن چاونە باریژی هەم ناکن لێ جیبەرک و ئێش و کەسەرێ مڵەت ئێمە پرپر بقاسی گلیدا مەزم بووە ئەم هێویت کن و تشتین خۆشتر تشتین بەسا تشتین خۆش ئەم بکەین her daim hem eşedik şinin eş nuçin agayın ne hoşem dediğim. O hedidim ten davya bername. Eri emi sınav bişinin guhtarin merre u Ezi bejim ez juve prazdik. Ajid bejim velatê çiyê Kurdistan bû û seranserê ciyan bimînin xweşiyê de. Strana blusa benda ya Ercan Bingol bu were Acı bir bu Acı me rabeja Per facile După răsări, John kid